Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 25 անգամ։ Արցախի նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հարավային Օսիայի Հանրապետության նորընտիր նախագահին։ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև խնդիրներ չկան, կան լուծելի հարցեր։ Ռուսաստանի ներկայիս ղեկավարության օրոք Արցախի հակամարտության ռազմական լուծումն անհնար է։ Արցախում է ֆրանսահայ հայտնի բժիշկ Հովանես Ժան Միշելը։ Հայկական սփյուռքն ու իրավապաշտպանները պատրաստվում են հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին։ Հնուկունարոմեական ըմբիշ Արսեն Ջուլֆալակյանը գորգե վերադարձել հաղթանակով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ապրիլի 11-ին եւ լույս 12-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 25 անգամ հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 400 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Նախագահին առընթեր համանadrական բարեփոխումների համակարգման խորհրդի անդամների հետ քննարկվել են համանդրական բարեփոխումների ընթացքին վերաբերող հարցեր։ Երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել քննարկված հարցերը նախատեսված ժամկետներում եւ պատշաճ կերպով լուծելու ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 11-ին շնորհավորական ուղերձ է հղել Հարավային Օսիայի Հանրապետության, Ալանյայի պետության նորընտիր նախագահ Անատոլի Բիբիլովին։ Ուղերձում ասված է. «Հարգարժան Անատոլի Իլյայի, Արցախի Հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Հարավային Օսիայի Հանրապետության, Ալանյայի պետության նախագահական ընտրություններում հաղթանակ տանելու կապակցությամբ»։ Համոզված եմ ձեր անձնական ворակները, անցած ուղին, քաղաքական եւ ռազմական գործչի մեծ փորձն ու գիտելիքները անհրաժեշտ հիմք կստեղծեն, որպեսզի ձեր ղեկավարությամբ եղբայրական հարավային Օսիան այսուհետ եւս շարունակի առաջընթաց զարգանալ եւ ամրապնդել իր ազգային պետականությունը։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ հարգարժան պարոն Բիբիլով, պետության ղեկավարի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Մաղթում եմ ձեզ եւ Հարավային Օսիայի Հանրապետության ողջ ժողովրդին խաղաղություն, բարգավաճում, հաջողություններ ու ամենայն բարիք, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ապրիլի 11-ին ընդունել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխեիլ Ջանելիձեին։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ Հայաստանի համար բարեկամ Վրաստանի հետ հարաբերությունները թանկ են, եւ Հայաստանը շահագրգիռ է այդ բարիդրացիական հարաբերությունները տարեց-տարի զարգացնել ու ավելի ամրապնդել։ Հանրապետության նախագահը եւ Վրաստանի արտգործնախարարը տարածաշրջանի զարգացման տեսանկյունից կարևորել են կայունությունն ու խաղաղությունը։ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև խնդիրներ չկան, կան լուծելի հարցեր։ Իր վրացի գործընկեր Միխայել Ջանելիձեի հետ հանդիպումից հետո կայացած շեփազրույցում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Նա նշել է, որ հայ-վրացական հարաբերությունները վերջին տարիներին զարգացել են փոխշահավետ համագործակցության ոգով։ Հայաստանի արտգործնախարարը վրացի գործընկերոջը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը, Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համատեղ ջանքերը։ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև չկան խնդիրներ, կան հարցեր, որոնք համատեղ ջանքերով լուծվում են։ Մեր հանդիպումը եւս դրա ապացույցն էր։ Մեր փոխգործակցության կարևոր բաղադրիչն էր տարածաշրջանում կայունության շուրջ շահագրգիռ երկխոսությունը։ Զրույցի ընթացքում արձարծեցինք նաև վիրահայությանը ուզող խնդիրները եւ դրանց լուծման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Վրաստանի արտգործնախարարին ընդունել է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Վարչապետը եւ Վրաստանի արտգործնախարարը կարևորել են տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության ապահովումը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Կարեն Ներսիսյանը հանդես է եկել մամլո ասուլիսով եւ ներկայացրել հանրապետության 2016 թվականի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Կարեն Ներսյանի խոսքով 2016 թվականի դեկտեմբերին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2015 թվականի համեմատ կազմել է 119.6%, 2016 թվականի նոյեմբերի համեմատ 123.2%։ Համախառը ներքին արդյունքը կազմել է 229.7 միլիարդ դրամ, 15 թվականի 209.3 միլիարդ դրամի փոխարեն։ Վերջին շրջանում կատարած շատ կարելի ասել մեթոդաբանական այսպես փոփոխություններից հետո մենք անցել ենք նոր դասակարգիչների եւ համիջազգային նորեն համադրելի այսպես մոտեցումներով եւ պահանջներով մենք հաշվարկել ենք ու բավական բարձր 92% 2016 թվականին հանրապետությունում թողարկվել է 59 միլիարդ դրամի արտադրանք, իրացվել է 58 միլիարդ դրամի պատրաստի արտադրանք։ Արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը ըստ բաժինների հետևյալն է։ Արտադրական արտադրանքի ծավալը ծրերը կա, ես տոկոսն եմ ասել, 9-7% աճել է։ Թե ինչի հաշվին աճել, դա կներեք մենք ստանում ենք բոլոր տնտեսավորող սուբյեկտներից համապատասխան համատարած հաշվառման հաշվետվություններ, հաշվետվություններ եւ մենք հաշվարկում ենք նոր մեթոդոլոգիայով, ինչպես աշխարհում հաշվարկում են։ Եթե շինարարության ոլորտում աճ չի արձանագրվել, ապա դրա փոխարեն այն արձանագրվել է գյուղատնտեսության բնակավարում։ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել է 68.5 միլիարդ դրամ։ Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը 74% է աճել, բավական բարձր ցուցանիշ է, Այդ տեսեք իհակառակ դրան շինարարությունում ունենք անկում 91%։ Հրատարի շրջանառություն կամ ապրանքաշրջանառություն, այսպես ասեմ, 87.4%։ Ինչ վերաբերում է սպառողական շուկային, ապա 2016 թվականին այն կազմել է 153.5 միլիարդ դրամ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում սպառողական շուկայի 64.9%-ը բաժին է ընկել առևտրի շրջանառությանը, 35.1%-ը ծառայություններին։ 3.6% եկամուտներն են աճել, բայց 3.3% ծախսերը, այսինքն դրանք մի մասը գնացել են խնայողությունների։ Ծախսերը ինչ որ դեղ այդպիսի վարկագիծ են դրսևորել մեր տնտեսավոր հատկապես տնային տեսությունները։ Հիմք ընդունելով աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալները, ազգային վիճակագրական ծառայության ղեկավարը հայտնել է, որ 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թվականակը կազմել է 1403 մարդ։ Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների 91.7%-ը կազմել են կանայք։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում լարվածության աճին եւ բանակցային գործընթացի սահմանափակ առաջընթացին, ԵԱՀԿ-ն շարունակում է պնդել, որ պետք է աշխատել հակամարտությանը խաղաղ եւ տևական լուծում տալու ուղղությամբ։ Այս մասին նշվում է ԵԱՀԿ գործնեության 2016 թվականի զեկույցում, որտեղ ամփոփվել են կազմակերպության գործնեության եւ իրականացրած ծրագրերի արդյունքները։ 2016 թվականի Գառնանը շփման գծում լարվածության սերումը մեծացրել է հակամարտությանը լուծում տալու անհրաժեշտությունը։ ԵԱՀԿ-ում նախագահության շրջանակներում Գերմանիան մեծ ջանքեր է գործադրել այս եւ այլ հակամարտություններ լուծելու համար, ձգտելով ընդգծել ԵԱՀԿ ձևաչափի ամրապնդումը հակամարտությունների լուծման եւ այդ հակամարտությունների արդյունքում տուժող մարդկանց կյանքը բարելավելու հարցում։ Նշված է կազմակերպության տարեկան զեկույցում։ Ըստ զեկույցի Գերմանիան որպես ԵԱՀԿ-ում նախագահող երկիր անմիջապես արձագանքել է Լեռնային Ղարաբաղում ապրիլին սկսված ռազմական գործողություններին եւ հravirել մշտական խորհրդի արտակարգնիստ կոչանելով իրականացնել Սանկտ Պետերբուրգում եւ Վիեննայում նախագահների մակարդակով ձեռքբերված համաձայնությունները։ Ադրբեջանում շատ լավ հասկանում են, որ Ռուսաստանի ներկայիս ղեկավարության օրոք Արցախի հակամարտության ռազմական լուծումն անհնար է։ Այս մասին հայտարարել է ռուս հաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովը Վեստի ռադիոկայանի հետ հարցազրույցի ընթացքում, որտեղ խոսել է Բաքու այցի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման մասին։ Ներկայիս ղեկավարության օրոք իդեմս Պուտինի, որին Ալիևը շատ հարգալից է վերաբերվում, ռազմական լուծում հնարավոր չէ, նշել է Սոլովյովը։ Ըստ նրա Արցախյան հակամարտության շուրջ հնարավոր է փոխզիջումների որոնում։ Վեստի ռադիոկայանի հետ հարցազրույցում Սոլովյովը կիսել է նաև Բաքու կատարած այցի ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման տպավորությունները։ Ես ավտոմեքենայի պատուհանից տեսա քաղաքը, երևում է, որ փողեր են, եւ կարծում եմ, որ մեծ փողեր։ Քաղաքը խնամված է, մի քանի աչքի ընկնող ճարտարապետական գլուխգործոցներ կան, այդ թվում նաեւ հայտնի ճարտարապետների, ասել է Սոլովյովը։ Ի պատասխան Գերմանիայում բնակվող ունկնդիրներից մեկը հաղորդագրություն է ուղարկել. «Շատ քծնող արձագանք Ադրբեջանի բռնապետը երջանիկ կլինի։ Հաջորդ անգամ դուրս եկեք ավտոմեքենայից եւ այդ այսպես ասած գեղեցկությանը մոտիկից նայեք, խոսեք ժողովրդի հետ, ձեզ հիասթափություն է սպասվում»։ Կրկին Արցախում է ֆրանսահայ հայտնի բժիշկ Հովանես Ժան-Միշելը։ Ամեն տարի ֆրանսահայ բժիշկն այցելում է Արցախ եւ իրականացնում մի շարք բժշկական ծրագրեր, որն է հերթական այցի նպատակը։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Հայտնի բժիշկ Հովանես Ժան-Միշելը լայնածավալ մի շարք ծրագրեր է իրականացնում Արցախում։ Ծրագրերից առաջինը սկսվում է հանրապետական հիվանդանոցից, որտեղ նավիրաբուժական, ինֆեկցիոլոգիական եւ ռեանիմատոլոգիական բաժանմունքներում զանազան աշխատանքներ պետք է իրականացնի, այդ թվում Հետո լեքցիալ բիդի գարտանք, բայց նաև բուժգետների մեջ։ Մենք հիմա 4 տարի եղավ, որ ընդրեցինք դիսպը 4 բուժկետներ, դրոմբոնի բուժգետը, ծմակահողի, շոշի եւ հետո այս բուժգետները որքան որ գտնանք կվերանորոգենք հայտայտենք այդ բոլոր դեղորյակները, փոքր մանր սարքերը, որ իրենք պետք ունեն, դարի է դարի կամ վեց ամիս են վեց ամիս մենք կհրգենք իրենց համեմատած իրենց ցանգին, իրենց բահանջներուն եւ գործենք հասնել իրենց նպատակներուն Հանրապետության մի շարք գյուղերի բուժկետների վերանորոգումն ու նրանց դեղորայքով սպասարկումը նույնպես ներառված են ֆրանսիահայ բժշկի ծրագրերում։ Ամեն ինչ պիտի անենք պատերազմողի երկրում, որ เป զի կյանքը բարելավի, ասում է Հովանես Ժան Միշելը։ Մեր նախադեсված բոլոր աբրակները գպաշնեն, ուր որ պետք է, եւս կքնեն անհրաժեշտ դեղեր կամ գարասիներ, որբեսի կոնե 6 օրվա ընթացքին գարենան հասնել մեր նվադակներում։ Մեկ այլ ծրագիր էլ վիրահատություններ կատարելն է։ Ի դեպ Ֆրանսիայի բժիշկն այս անգամ իր հետ Արցախ է բերել հայտնի ուրոլոգի, ով նույնպես տեղի մասնագետների հետ կիրականացնի վիրահատություններ, ինչպես նաև կլինեն փորձի փոխանակումներ։ Մասնավորապես ուրեմն գա մեզի այդ բժիշկ Շանտբալյան, ինքը ուրոլոգ է, մեր ուրոլոգներուն հետ կշփվի եւ միասին կվիրահատեն, բախտադեն իրենց կարծիքները եւ որքան որ գրնան կփոխանցենք միջազգային օրենքները, հասարակությունները որ գուկան ուղիղ ատկիդական միություններ են։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Արցախի պետական համասարանում տեղի ունեցած միջոցառմանն է նվիրված Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Պոեզիայի միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումը նախաձեռնել էր Արցախի Մայրբուհի դպրատուն գրական խմբակը։ Այն ստեղծվել է դեռևս 30 տարի առաջ ԱՌՊՀ գրականության եւ լրագրության ամբիոնի դոցենտ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, բանաստեղծուհի Զինաիդա Բալայանի ջանքերով։ Բացելով միջոցառումը նա նշեց, թե փույթ չէ, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից մարտի 21-ը հրճակված տոնը նշում են այսօր ապրիլի 12-ին, որովհետև Պոեզիան այն երևույթն է, այն առանցքն է, որը միշտ լինում է ժողովրդի հետ, միշտ լինում է հերոսական իր պահվածքով, իր գաղափարներով, իր ներկայացրածով։ Լսարանում, որտեղ անցկացվում էր միջոցառումը, մի անկյուն նվիրված էր ապրիլյան պատերազմի նահատակների հիշատակին։ Ապրիլյան պատերազմը նաև արցախյան պոեզիայում է արտացոլվել։ Զինայդա Բալայանի խոսքով Այսօր արդեն ապրիլյան օրեր են։ Մեր տոնախմբություն, ասենք, մեր կորուսները, մեր ամեն ինչը մեզ հետ են եւ մեր այսօրվա հերոսը ամիջապես դառնում է բանաստեղծության հերոս, ամիջապես դառնում է գրական այլ ժանրերով ստեղծագործողների, արվեստի տարբեր տեսակների հերոսներ, այնպես որ այդ օրը մեզ հետ գնում է մի օր չի նշանակված։ Գործնեության ողջ ընթացքում խմբակը հաճախ է հանդես եկել տարբեր միջոցառումներով, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ասաց դպրատան ղեկավարը։ Իմ ուսանողության հետ դպրատունը բավականին շատ հետաքրքիր միջոցառումներ է կազմակերպել։ Հրավիրել է գրողների, արվեստագետների, թատերական ներկայացումներ կատարել, արագեղեցիկ բեմադրություն է կատարել, ու այսպես շարունակվում է։ Նրանց հետ զորամասեր եմ տանում, զինվորների հետ ենք հանդիպում, նամակագրություն է կատարվում, այնպես որ այս խմբակը իր միսիան, իր առաքելությունը պատվով է կատարում։ Միջոցառմանը բանախոսություններով հանդես եկան բանասիրական ֆակուլտետի դասախոսներ ու մագիստրանտներ, իսկ ուսանողներ Շարժումները միջոցառման գեղարվեստական մասում հանդես եկան ասմունքով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Հայկական սփյուռքն ու իրավապաշտպանները պատրաստվում են հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին։ Լոս Անջելեսում կկազմակերպվի Լրացրեք սուտը ճշմարտությունն ասեք խորագրով 9-րդ համերգը ցեղասպանությունների կանխման մասին իրազեկումը բարձրացնելու նպատակով։ Համերգից ստացված միջոցները տրամադրվելու են բարեգործական նպատակների։ Հաջորդ շաբաթ ամերիկյան կինոթատրոններում կսկսի ցուցադրվել հայոց ցեղասպանության մասին խոստումը ֆիլմը, որը բարեհաջող հաղթահարեց թուրքական լոբբիի ֆիլմի հաջողությունը խորտակելու բազմաթիվ փորձերը։ Թուրքական կառավարությունը մեկ դարանց էլ շղթում է ցեղասպանության փաստը եւ դրա մասին ֆիլմերը մեծ դիմադրության են հանդիպում։ Ֆիլմում նկարահանված աստղերից Քրիստիան Բեյլը նույնիսկ չի բացառել, որ կլինի հակահարված։ Այսօր աշխարհը նշում է դիեզերագնացության եւ ավիացիայի միջազգային օրը։ 1961 թվականի ապրիլի 12-ին տեղի ունեցավ մարդու առաջին թռիչքը դիեզերք, որն իրականացրեց Ռուսաստանում ծնված խորհրդային քաղաքացի Յուրի Գագարինը։ 1968 թվականին ավիացիայի միջազգային ֆեդերացիայի 61-րդ գլխավոր համաժողովում որոշում է ընդունվել ապրիլի 12-ը նշել որպես դիեզերագնացության համաշխարհային օր։ որ մարզասերների համար։ Հունահռոմեական ըմբիշ Արսեն Ջուլֆալակյանը մոտ կես տարի դաթարից հետո գորգե վերադարձել հաղթանակով։ Հայ ըմբիշը հաղթել է օլիմպիական չեմպիոն Քրիստիան Պալուսալուի հուշամրցաշարում։ Ջուլֆալակյանը Ռիոյի օլիմպիական խաղերից հետո առաջին անգամ է մասնակցել միջազգային մրցաշարի։ Էստոնիայի մրցակցորգում տարածախտանակը եւս մեկ ապացույց էր, որ ես դեռ անելիք ունեմ սպորտում։ Արսեն Ջուլֆալակյան մարզիկը կա։ Ինքս համոզվեցի, որ բարձ ժամանակներն արդեն անցյալում են, ասել է ըմբիշը։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը օրվա երկրորդ կեսին սպասվում են կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 17-ից 20 մետր հեռագությամբ հարաբարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 8 ցերեկը 15-ից 20 աստիճան։ Տակություն։